سهم معبودان آنها چیدا نمی کردن و اگر از سهم آنها به طرف سهم خدا چیزی می آمد اوری جدا می کردن می گفتن اونها فقیرن محتاجن اللہ تعالی غنی بینیاز یک دیگه صورتی از صورتهای خرافات صورت دوم یک سری حیواناتی را و یک سری محصولاتی را برای اینا را ممنوع می خوردن آنها را استفاده آنها را می گفت هذه انعام این دامها و حرس و این محصولات هجر یعنی ممنوعا حراما لا یطعمها الا من نشا از این دامها و از این محصولات نمی خورن مگر کسانی که ما بخواهیم مقصد خدام و رجال دون نسان این تقسیم بندی که یک سری ها را حرام می کردن برای بعضی ها مثلا اینها را می توانند خدام بطها بخورن یا رجال بخورن زنان حق ندارند اینها بخورن هذه انام و تن هجر لا یتموها الا من نشا من نشا مراد یعنون خدام الانسان و رجال دون النساء تفخیر کبیر یعنی مردان میتوانند بخورن خدمه می میتوانند بخورن دیگر زن حق نداره از این محصولات یا از این دامه ها بخورن نگوشت اینها را هم مخصوص رجالا مخصوص صدنه هستند خب برای زنان حرام میکردن الله سبحانه و تعالی این چیز را نگفته اینا خودشون درست کردن خب صورت سوم انعام حرمت ظهورها شطورهای بودن که سواری و بار آنها را حرام می کردن حالانکه خدا سواری و بار آنها را حرام نکرده حرمت ظهورها خشک آنها یعنی بار نمی کردن سوار نمی شدن و صورت چهارم انعام لا یذکرون اسم الله علیها نام خدا را بر آنها نمی گرفتن لا تشین من شانها نه موقع سواری نام خدا را بر آنها می گرفتن نه موقع کشتن آنها می گفتن خدا این کار را دستور داده افتران علی الله بر خدا دروغ می بستن ای نسبو ذالک الی الله افتران نام خدا را نه موقع سواری لا پیشین منشانها، لا ان رکبو ولا ان حملو ولا ان حلبو و شیران را می سوار می شدن بار می کردن نام خدا را نمی گرفتن می گفتن این از اون ناظرهای هستن که نام خدا اینجا نباید گرفته این همه افتراع علی الله باز می گفتن به خدا نسبت می دادن که خدا گفته نام من را بر اینها نگیرید سیجزیهم بما کانو یفترون اللہ تعالی میگه حتما اینها را خدا مجازات میکند اون افتراعاتی که اینها میکردن و صورت پنجم میگفتم ما بی بطون به الانعام خالصتون لذکورنا آن که در شکم این دامها هست این مخصوص مردان ما و حرام کرده شده بر ازواج ما مخصوص به مردان هست و بر زنان حرامه یعنی می گفتن توی شکم این دامه ها هرچی هست یک دامه ها را که بچه های آنها خاص حلالا برای مردان و حراما برای زنان خب اگر این بچه مرده پیدا می شد و این یکم میتتن تو فهم فی شرکا زن و مرد در خوردن از شریک می شدن شاید وصفهم الله تعالی مجازات خواهد کردن آرا را بی این بیانی جانها کردن هر کی در شکم این دامه برای مردان حلال برای زنان حرام اگر اون در شکم مرده پیدا می شد زن و مرد می خوردن بیا برای زنان حلالش می کردن این یک سری خرافاتی هستند که اهل مکه اینها را و مشرکین مکه این خود به این خرافات مبتلا بودند الله سبحانه و تعالی مزامنت میکند و سیجزیهم وصفهم خدا مجازات خواهد کرد آنها را به این بیان انه حکیم علیم الله تعالی حکیم است تا الان مجازات نکرده از این به بعد اگر حد دست از این خرافات نکشند علیم آنها را عذاب خواهد قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهم بغير علم بتاکی خاسران آنهایی که قتل می اولاد خود را نظر برای غیر خدا سفهم احمقان سفهم یعنی نادانی از روی جهالت از روی احمقی بغیر علم بدون علم و دستور خب به حضرت ابراهیم الله تعالی دستور داد فرزند خود را ذبح کن اینها را کی دستور داده و حرام میکنن آنچه را که خدا به آنها به عنوان رزق داده افتران علی الله بر خدا دروغ میبندن خدا به آنها رزق داده این همه دامه ها برایشون حلاله اینها سهمبندی کرده یک سری دامه ها پشتشون حرام کرده یک سری دامه ها شیرشون حرام کردن یک سری دامه ها مخصوص برای مردان حلال برای زنان حرام این همه خرافات را الله سبحانه و تعالی میگه که اینها درست کردن و بعد این چیزها را به خدا نسبت میره حالا چقدر خرافات مردم انجام میده شما از خرافات زمان مثلا جای سر کبری کبوتریه قمریه یا توی جنگلیه نه ما دست میزنن نه شکار دست میزنن نه کبوتر دست میزنن اینها همه حرامه حرم حرم حرم کجا این حرام حرم حرم حرم مکه حرام حرم حرم مدینه اینا اینها به مشابهت حرم خدا در هر جا برای خود حرم خود کرده و اینمی اینا خدا حرم کرده غیر از حرم مکه کجا دیگه خدا حرم کرده و پیغمبر علیه السلام دعا کرد که مدینه منوره هم حرمی بیشه از کجا تا کجا شما این درخت و گیاه را ختم نکنید حرم حرم مکه خدا خداوند حرم کرده شما تو این کره خاکی بگردید چقدر حرم درست کرده مثل حرم مکه کبوترش دست نمیزنن قمریش دست نمیزنن هیچ حتی درخت پوسیده هم دست نمیزنن هر چقدر خوش بشه اون چوب خشک هم دست نمیزنه که چون سر قبره اونجا بوده افتاد ردیم که خیلی خرافات بود الحمدلله الان کم شده اینجا سر لنگرها که چیزها بود ما رفتیم عشق شورو لنگرهای بسیار بزرگ بزرگ بودن چوب بسته بودن پچم بسته بودن اینا همه خودشان درست کردن قد خسر الذين قتلوا اولادهم صفهم بغیر علم و حرموا ما رزقهم الله و حرام کردن آنچه که خدا به رسمین رزق داده افتران علی الله بر خدا دروغ میبندند که این چیزها خدا گفته است خدا که نگفته همه اینها را که دنیا حرام درست کرده اینا خدا گفته کجا خدا گفته افتران علی الله کرده هرچی در قرآن نیست و کسی بگه خدا گفته است او افتران الله میکنه در سنت نیست و بگه پیغمبر گفته افتران رسول دروب میبنده قد بود خلاص اینها گمراه شدن و ما کانو محتدین اینا روی هدایت نیستن هو الذی انشا جنات معروشات اللہ ذاتی هست که پیدا کرده باغ آئی را که روی تخت هستند و غیر معروشات باغ که در روی تخت ها نیست روی زمین گذاشته شده هم حالا بسیار جاوات این گرجه روی تخت میبرند این کدور روی تخت و انگور را روی تختا خیلی میبرند تخت میزنن برشون درست میکنن انگور سوار میکنن خوشا روی اون تخت گذاشته میشه اللہ تعالی این باغهایی که روی معروشاتن یعنی روی تختها قرار دارن مثل انگور و مثل دیگه چیزهایی را که میبرن بالا حالا گلخانه چکار میکنن گلخانه همین این همینطور بالا میکشن گلخانه این خیاره همه تو و آویزن به نظر میان چطورن همین تعویزن خب همینه این گرخانه هایی که روی تختها قرار دارن همون نخت تختی روی و غیر معروف ساک هستند و نخل خدا پیدا کرده نخل درخت خورمارا و سر زراعت ها مختلفا اکلوه همه این چیزها در حالی که مختلفا میبه های آنها زیتون پیدا کرده رومانا مشابه هستند در صورت و غیر متشابه در مزداتان خلاص کلو من و بخورید از ثمر این چیزهایی که ذکر شدن اذا اثمرا وقتی اینها ثمر میدن و آتو حقه و حق خدا را هم بدهید یوم حسابی روزی که شما اینها را ختم می کنید و می برید زکات و عشر حق خدا حق خدا را بدید خبری هم سهم خدا نیست لیکن سهم ما مرتب میره واقعا ظلمه این همه چیز را من دادم به شما که حق خدا که عشر هست یا نصف اوش اینو باید بیدید یا نفخا بیدید حق فقرا ساکینه، شما همه میخورید که فاریزی و یک خربزه به مسکین نمیدید این که ظلم شد ده خربزه نو خربزه مال سیت، یکی مال مصدق مال فقرا مساکین غارمین ولا تصرفو اسراف نکنی که برای غیر خدا نظر کنی نظر غیر خدا اسراف ہے اسراف بھی چیز میگه انفاق مال در غیر مال نظر خدا بزرگترین اسراف ہے تجاوز ہے انه لا يحب المسلمین بدون سیک اللہ تعالی دوست ندارد آینا آنها را که اسراف میکنن یعنی مال را در غیر مورد خرج میکنن برای غیر الله برای خوشنودی غیر الله بزرگترین اسراف امینه الله تعالی مشرکین را دوست ندارد خلاص الله تعالی خلق کرده من الانعام از دامها حمولتا اونها که قد بزرگ دارم مثل گاب و شطور و اسب و اولاق و فرشا اونهایی که فرشن به زمین نزدیکن قد و قوت بزرگ ندارن گوشفند گوشفند ها بود و گوشفند همه اینها فرشن و گاب و شطور و خر و اسب و اولاق و اینها همه حموله هستن که بار بر آنها حمل میکنن خلاصه بخورید از آنچه خدا به شما رزق داده و اتباع نکنید قدم های شیطان را در تحلیل و تحریم این شیطان لعنتیه بسیار از شطرها را حرام کرده بسیار از گاوها را حرام کرده بسیار از گوسفندها را دنبال شیطان نری از طرف خود حلال و حرام درست نکنی همه این خرافات یاد شما باشد همه این خرافاتی که مردم انجام میدن این عبادت شیطان و اتباع شیطانه این خاطر قرآن میگه لا تتبع خطوات شیطان در تحلیل و تحریم قدم آی شیطان را اتباع نکنید چرا انه لکم عدو و مبین او دشمن آشکار شما شما را بدبخت کرده حالا انواع و اقسام های درست کرده یک سری ها را حرام یکی را حلال از طرف خود این پشتش حرامه این شیرش حرامه این سواریش حرامه الله سبحانه و تعالی میگه چرا شما که اینقدر خدای میکنید حرام و حرام من که هشت سنت حیوان برای منفعت جهان خلق کردم گاب نرو ماده شطور نرو ماده نرماده، نرو ماده میشم نرو ماده آیا علت حرمت چیه ماده بودن نر بودن یا اینه که تو شکم مادر بودن عقلی الله تعالی از اینا میپرسه اگر ماده بودن علت حرمت تو همه مادر حرام کنی چرا این مادر حرام میکنی دین حلال میکنی اگر علت حرمت اینه که این نره تو همه نرها حرام بشن چرا این نر حرام این نر حلاله یا اگر علت حرمت اینه که تو شکم مادر بودن نه توی رحم بودن ارحام بودن اشتمال ارحام سبب حرمته تو نر و مادر همه تو شکم بودن با چی چیزی شما اینا حرام میکنید این حلال میکنید این حرام برای مردان این حلال برای زنان این برای زنان حرام این برای مردان حرامه همین چیزی بوده خرافات آنان قرآن ذکر حالا با یک دلیل اغلی یا خدا اینها را حرام کرده اگر خدا حرام کرده تو دلیل بیار سمانیت ازواج این مقبول بیه خلق یا بدل از کولتن و فرشا اللہ تعالی خلق کرده حموله و فرش از انعام یعنی هشت سن من الدان اثنین از میش دو سن میش و کوچ حالا زن در زمان بلوچی ما حسبی پس چه حسبی پس هم دو نر و مادر و من الماد یعنی از بود سیاه پس ما در بلوچی میگن سیاه پس حسبی پس در بلوچی در فارسی ما فرقش نمیدانم بود و گوسفند خب, خب گوسفند بعد نر و مادر و خب بود هم نر و مادر خب اینطور بگید تو ایراد نگیری من که اینطور میگم ما دیگه هشتی پس و سیاه پس هستیم هشتی پس باز نرو ماده سیاه پس نرو ماده میره نیست الان دی بگی چی و من الزان اثنین ومن المعد اثنین حالا اقلا بگی آد ذکرینی حرم عامل سین آیا اللہ تعالی دو نر را حرام کرده یا دو مادر کوچ و را حرام کرده که ذکره نه یا میش و گوز را حرام کرده که انسه نه کدوم حرام کرده اگر نرها را حرام کرده و همه نرها حرام اگر مادرها حرام کرده و همه مادرها حرام اما اشتملت علیه ارهام الانسیین یا اون دامی که اشتمال داشته است بر آن دام ارهام دو مادر علت حرمت اینه که یا توی شکم مادر بودن تو رحم بودن تو همه توی رحم بودن هم نرا بودن هم ها بودن همه نرا همه ماده، علت حرمت چیه یا آن چیزی را که اشتمال داشته بر آن ماده ها تو اگر استعمال ارمان سبب علت حرمته سبب و علت حرمته پس تمام این نر و ماده ها پیش کم بودن همه را حرام بدن علت حرمت چیه نبیونی به علمی باید آثار علمی نقل صحیح بیاری از ابراهیم بیاری، از اسماعیل علیه السلام بیاری از کتب الهی بیاری نبیونی به علمی شما خبر بدی با یک علم یعنی یک ماخذ علمی بیاری از حضرت ابراهیم علیه السلام از حضرت اسماعیل علیه السلام یا از کتب الهی ان کنتم صادقین اگر شما در دعوی تحریم ساخته خود در این تحریمات راست میگی بیاری دلیل با یک علم بیاری کدوم این نره این نره حرام کرده این حلال کرده اگر نرا حرامن تو ہم نرا حرام اگر مادہ حرامن تو ہم مادہ حرام یا اگر علت غربتی نکنه تو شکم بودن پس ہم هم کی شکم بودن با علم مطالبه دلیل نقلی از کتب سابقه یا از انبیاء علیه السلام اگر شما در دعوای تحریمی نشیا راست میگی دلیل بیاری خب باز اینا بیان هنوله، از شطور دو قسم نر مادر اصاب هم دو قسم نر مادر بگید آد ذکرین حرم هم الانسیه دو نر یعنی نر شطور نر یا و گاو نر حرام کرده هم الانسیه یا دو تا مادر گاو مادر و شطور مادر یا آن چیزی را که استعمال دارد بران آن ارحام انسیه کدوم چیز را خدا حرام کرده ذکرین را حرام کرده انسیین را حرام کرده یا آن چیزی را که در رحم بوده اگر نارا حرامن تو ہمیں نارا حرامن اگر علت حرمت انوست مادگی ہے ہمیں حرام مشن یا علت حرمتی نے تو شکم بودن اگر تو شکم بودن تو ہمیں بعد حرام مشن بی بی بات یہ تو شکم حرام کرنا ما فی بطون هذه الانعام محرمت علی خالصت لذکورنا و محرم علی ازواجنا اگر مثال یہ تو شکم ہے همه بشه شکر من برای برای همه حرام میشم ام کنتم شهدا یا شما حاضر بودید یا بودی شما حاضر هنگامی که خدا شما را وکیت کردیم تحریم و تحلیم این حرام این حلال حضور داشتید خدا چنین دستوری داد نه پس اینها همه خرافاتی هستند که شما درست کردید و نعوذ بالله به خدا نسبت میدید چه کسی ظالمتر میتواند که شود از آن انسانهایی که افترا میکنند بر خدا دروغ دروغ بر خدا میسازند خود خب میگه خودشون حرام میکنن میگه خدا حرام کرده پس نکرده اینها انسان انسانهایی هستند که افترا میکنن بر خدا دروغ را چرا این افترا میکنن بر خدا دروغ را لیذل الناس بغیر علم فانسان انسان ها را گمراه کنن بدون علم و مدرک ان الله به خدا لا یهد القوم الظالمین به مقصد نمیرساند قوم های ظالم اون قوم های که ظالمن و بر خدا دروغ میگن اینها ظالم ترین انسان چیزی را خدا نگفته نمیگه خدا گفته چیزی را رسول نگفته اینها میگه رسول گفته اینها واقعا ظالم ترین انسان در کره کافی خیلی باید انسان محتاط میشه کاغای بات ہے کہ خدا و رسول اگوائی سے چرا دروغ میگی خدا و رسول کجا گفته؟ ہاں کجا خدا در قرآن گفتے خود کجا پیغمبر در قرآن گفته و خدا گفت: که انبیاء و اولیاء بعضی هم میگن که بله خدا انبیاء و اولیاء را خلق کرده خب بله درسته خدا انبیاء و اولیاء را خلق کرده در این شکی نیست بله خدا گفت: که انبیاء و اولیاء را بخانید برای انها نظر بدی موت و حیات آنها را تجلیل کنی کجا خدا گفته موت و حیات انبیاء را شما جشن میگیری بدنید خود را نظر بدی آش بدی بد بدی اگر گفته خدا بیاری بگی آنچه خدا گفته کمر شما شکسته خدا گفته اکم سلات مساجد شما کفر نره گفتم خب اونجایی که خدا نگفته سر کبر اینقدر ریختن مثل مور مور و که دست و پا را بینه و اونجا که نام مسجد یک نفر رسم نمیدی کبرها را نگاه کن چقدر آبادن و مساجد را بگینی چطور و بیرانا یک عبادت بزاری دیده نمیشه در شما صبح حالا رمضانه بری دهن مسجدها نگاه کنید چقدر مسلمانیه در این آیا مسجد توی مساجد نماز بخانه یا نه تو خانه نماز بخانه نمازهای فرضی را ائمه کجا میخوانند؟ پیغمبر شما کجا نماز خواند فرائض را تو مسجد میخواند با جماعت میخواند سبحان الله آن که خدا گفته ما عمل نمیکنه آن چه نگفته تاجری به اعتقاد چی که برای ما پرده شفاعت بکنم نه نه نبی نه ولی برای ما شفاعت نمیکنه لعنت مجرم خدا است هر کس را خدا مجازات کند هیچ کسی نفس هم نمیتونه بکشه قل اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير پیغمبر من نمی بینم در آن کتابی که وحی کرده شده به جانب من حرامی بر هیچ طائم و خورندهی که بخورد آن را الا هان اگر میتا است تو حرامه اگر دم مشکو است تو حرامه الان اگر لحم خنزیر است حرامه. چرا این لحم خنزیر پلید نجس او فکستن یا گناهیست یعنی نظریست یا ذات تشکیست که او غیر لغیر الله به صدا بلند کرده شده بر آن برای تعظیم غیر خدا نظر غیر الله را اللہ تعالی میگه فسق او فسقن یعنی ذات که ذات گناه شرک نظر غیر الله چرا حرامه شرک نظر عبادت برای خدا هست وقتی او تو هلا صدا بلند کرده شده برای تعظیم غیر خدا بر آن اینها حرامند این چهار محرمات الهی که در چهار صورت ذکر کرده به همین رواله نظر غیر الله گوسفند باشد شیرینی باشد آش باشد بچ باشد همه داخله شیر باشد و کرد، چون برای غیر خدا نظر شده شما حق نداری بخورید نظر غیر الله عبادت غیر الله هست شما که بخورید اون عبادت غیر الله تایید میشید سر نپوری هیچ چیز نظر غیر الله رو نپوری حتی خود مشکل گسار هم نپوری اینها نجس هم خدا اینا را میگن رجس پلید اهل لغیر الله صدا بلند کرده شده برای تعظیم غیر خدا بر سر اینها باز هم الله تعالی مهربانه اگر شما مجبور شدید من افتر را هر مجبور قرار داده شد بخوره غیر طالب لذت باشد و غیر عود کننده باشد برای لذت و خوشی نخوره اندازه نیاز بکنه بار بار هم نکنه تو که مختار شد دیگه غیر از خوب دیگه هیچ چی گیر نمیاد غیر از امین میتد دیگه هیچ چی گیر نمیاد مجبوری زندگی خود را تعمیم بکنی اینقدر خدا باشد حرامه های الهی در صورت افترار برای بندگان حلال اگر نخوره مجرم بمیره اسمش افترار همونه که هیچ چیزی جز خود گیر نمیاد مثلا حالا نه خدا برای ما در صورت افترار حلال همین قانون شریعت است که از ضرورت و طبیح المحدورات اصل گرفتن حرامه لیکن برای ضرورت مبارک شما را به حض نمیگذاره شما را برای کتب و کار نمیگذاره شما را نمیگذاره پشت فرمان ماشین بشینید اگر گواهی نامه مؤکد نباشد این گواهی نامه را اعتبار نمیکنه درسته تو لحاظا ما مجبوریم که عکس شما زده بشیم گذرنامه است گواهی نامه است شناسنامه است که دیگه کارهایی که عکس میخوام بی خاطر اندازه ضرورت عکس گرفتن مباحث خدا قانونی ذکر کرده فمن استر غیر باغ ولا عاد اکسها یادگاری باز هم ضرورت نیست وعلى الله وعلى الذين هادوا و همچنین بر آنهایی که یهودی شدند نبنی اسماعیل یعنی فرزندان یعقوب علیه السلام جریمتا نافرمانی کردن حرمنا کل دی ظفر حرام کرده بودیم ما هر صاحب اون ناخون را شطر دو ناخون دارد یک پنجه دو ناخون دارد و همین تو شطور مر بد مرغابی اینها ناخون دارد تو وسط پاشون بد اینها را اللہ تعالی میگه بر, بر آنهای جواب سوال مقدره الله تعالی میگه پیغمبر گفت که من حرامی در ماهویه غیر از این چهارتا بینم و خب بر یهود بسیار چیزها حرام بوده الله تعالی میگه ذات اونها حرام نبوده اونها نافرمانی کردن من جریمه ایشون کرده حرمت آوردم هر صاحب ناخون را بر آنها من حرام کردم علی الذین هادو من حرام کردم کل لذیذ کرد شطور و مرغابی و شطور مرغ را و از گاو و از گوسفند حرام کرده بودن بر سر اینها پی گاو و گوسفند را پی کلیه را حرام کرده بودن پی معظمی تو کلیه کلیه تو پی هست درون اونها پی هست باز از یا الا ما حمل ظهور ما آنه که بر پشت دام پی هست اونها حلال او الحوایا یا بر رودها پی هست روده ای داره او مختلط بیازمین یا در استخان پیهت روغن استخان این ستا حلال باقی پیها همه حرام پیه دنبه حرام پیه قلیه حرام این هم من برای یهودی ها حرام کردم لیکن جریمتن چکار؟ جریمه کرده منا حرمنا ذالک جزیناهم ببغیهم این حرمت مجازات کرده من آنها را به خاطر ظلم آنها و انا لصادقون و خب ما راست میگیم که تحریم قدامت ندارد بنی اسرائیل نافرمانی کردن جنایت کردن اللہ تعالی به ذریعه چه نبی این چیزها را برانها حرام کرد شما نافرمانی کردی پی نکنید شما حفرمان شطور نکنید بد تو مرغابی نکنید خب این حرجیه دیگه شطورها حلال هم حالا مردم در این دیار از خرا استفاده نمی کنن تو این کوهای غد خر ویله و این غد بیادن حالا مثل وقت شدن سمربار نمی کنه سوار نمیشه اگر اینها را گاگای بادیا برای خود آدم بیچاره را هم میذاره وحشی هم دیگه فرار میکنن تفنگ میزنن بهشون و اگر خدا اینا را حلال میکرد تو چقدر ویلن بینگ گوشتی خلا خدا حرام کرده شطور حلال کرده اگر امروز بر شطور بار و سواری و غیره نیست لیکن برای جاهایی که بار و سواری از شطور استفاده نمی برای بار و برای سواری از از ماشین از موتور استفاده میکنن گوشت تو چه منافع بزرگی دار گوشت استفاده میکنن و حرام کردن چرا انسان در تنگ نتران میگی فین کذبوکا اگر بعد از این بیان تفصیلی محرمات الهی و محرمات غیر الله محرمات غیر الله را حلال بدانید محرمات الهی را حلال بدانید بعد از این بیان اگر شما را کردن پس بیان که رب شما صاحب رحمت واسط شما چند سبای مهلت میگه لیکن عذاب خدا از قومهای مجرم و جانی که از خود حلال و حرام درست میکنن هرگز رد کرده شود، لا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ببین دلیل مشرک را در طول تاریخ مشرک برای شرک خودش برای تحلیل و تحریم خودش دلیل مشیت خدا را میگیره اگر خدا نمیخواد شرک ما را بزام شما ما مشرکیم بله اگر خدا شرک ما را پسند نمیکرد ما قدرت شرک کردن نداشتیم و اگر خدا تحلیل و تحریم ما را پسند نداشت خب ما هم نمیتونستیم یعنی خدا پوری ما را اسم مشرک برای توجیه کفر و شرک مشیت خدا را مطرح میکنه حالا که مشیت خدا در هر چی هست رضای خدا نیست از این حرام هایی که شما درست کرده اید مشیت خدا هست رضای خدا نیست مشیت خدا با رضای خدا زمین تا آسمان تر حتی مشیت ما مشیت رضای ما به دارد بسیاری راه ما میریم خوش نداریم پسند نیستیم بسیاری حرف آرما میزنیم لیکن خوشحال نیستیم بسیاری مسافت را مارا دست مارا میگیرن چشم مارا میبندن و مارا میبرن ما با اراده میریم لیکن خوشحالی مجھے مارا همینه الله سبحانه و تعالی رضاش کنه پس میگوین کسانی که شرک کردن اگر الله میخواد چه چیز را عدم شرک را تو ما اشرک ما شرک نمی کردیم و نه آبای ما شرک نمی کردیم و نه ما حرام می کردیم چیزی را پس همه چیز با مشیت خدا درسته شرک مشرک با مشیت خدا تحریم مشرک با مشیت خدا اگر رضای خدا نیست الله تعالی میگه این مشیت من را دلیل کفر و شرک و بدعت و تحلیل و تحریم قرار دادن این دروغ ہے كذلك كذب الذين من قبلهم مثل اینها تکذیب کردن آن قبل از اینها بودن تا اینکه آنها چشید عذاب من را اینها هم چشن خان چشید عذاب ما را دلیل میخواد برای حلال و حرام برای توجیه شرک قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا شما علمی دارید برای تحلیل و تحریم اشیاء تو ظاهر کنید آن را برای ما شما در عقیده شرکی و در تحلیل و تحریم اشیاء پیرو گمان خود هستید یعنی خیالات فاسد بدون مدرک شما اتباع نمی کنید در عقیده الا ظن مگر گمانها و خیالات تصورات را و این انتم الا تخرسون نیستی شما مگر تخمینی حرف میشه قول بگو برای اینها ای پیغمبر فلله حجت البالغان به خدا اختصاص دارند دلائل بسیار غالب مقتدین که هدایت میشوند لیکن توفیق ایزدی شامل حال نیست به خدا اختصاص دارند دلائل بالغان اگر خدا میخواد هدایت امر جبرن لحداکم اجمعین خدا میدانست با قدرت قهریش همه شما را ایداد کنند لیکن مسیحیت خدا شده شما بری تو جهنم و خب شما اگر برای مسیحیت خدا راضی است مسیحیت خدا همینه شما را تو کوپ نگاه داره و بعد تو جهنم داره اون دلیل عقلی دلیل نقلی حلم دارکم الذین یشهدون ان الله حرم هذا بیاری دون آیه بیان می کنند یعنی مؤسسین زلالت را خبرای خود را آنهایی که اسسو الزلالات زلالت زلالاتهم نه که گمراهی شما را اساس گذاشتن اونها را شما حاضر و ناظر میدادی بیاری گواهان خود را که گواهی بدهن که ان الله حرم هذا این چیز را خدا حرام کرده بیاری دا خونده خود را که خدا این چیز را مشروع کرده امروز این که خرافات انجام میدن شما از اینا دلیل بخواد برای این خرافات دلیل بیارید از خدا پیغمبر خدا پیغمبر گفته خود را زنجیر بزنید تو خیابان جامع خود را سیاه کنید سر و سینه خود را بزنید کجا خدا گفته این قرآن خدا این سنت پیغمبر حلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا اگر به فرد محال آمدن آخونده گواهی دادن تو فلا تشمهم شما گواهی ندی ای فلا تصدقون فانه کذبون بحثون یک دروغ خالص است ولا تتبع هوا الذين كذبوا بآياتنا دستور عمل اینه پیغمبر شما اتباع نکنید خیالات و تصورات کسانی را که آیات ما را تکذیب کردن من در آیات تحلیل و تحریم را بیان کردن اینا تکذیب کردن از خود تحلیل و تحریم درست کردن شما حرف آنها را نمیسید اتباع خواهشات آنها را نکنید و آنهایی که لا یؤمنون بالله به خدا ایمان ندارن و هم برابهم یعدلون آنها با پروردگار دیگران را در عبادت برابر میکنند همانطور که خدا را میخوانند برای خدا نصر میدن اینا غیر خدا را هم میخوانند برای غیر خدا نصر میدن اینها با خدا دیگران را برابر کرده اصلا حرف اینا را نپذیری ها خب، بگو اینها پیغمبر تعالو بیاری اطل ما حرم ربکم من تلاوت میکنن اون چیزهایی را حکم اون چیزهایی را که خدا بر شما حرام کرده شرک را خدا بر شما حرام کرده ان تشرکو بالله اول امرکم اینجا الله تشرکو بالله معمولش معروفه بیای مردم اقل ما حرم ربکم علیکم آنچه که خدا بر شما حرام کرده من شمی میخوانم برای شما دستور داده خدا به شما که با خدا کسی را شریک نکنی لا تشکو بهی شیعا چرا که با خدا کسی را شریک کردن حرامه دستور داده شما را که شما شریک نکنید با خدا هیچ چیزی را که شرک با خدا چیزی را شریک کردن این شرک حرام و خدا به شما دستور داده که به والدین احسانا به والدین خود نیکی کنید نافرمانی والدین و اسیان والدین این حرام والدین نیکی کنید نافرمانی والدین نکنید که نافرمانی والدین حرامه ولا تقتلوا اولادکم قتل نکنید اولاد خود را که قتل اولاد حرامه از ترس گرسنگی املاق من از ترس سنگستی و گرسنگی چرا ما هم شما را رسمیدی هم اولاد شما را به دو طریق اولاد خود را مشرک مکه قتل میکرد یکی به این خاطر که ما گرسنه نمیشیم. این غدنان از کجا بیاریم برای اولاد اللہ تعالی ایمان بیمانه خطر گرسنگی خودش من من هم شما را رسونه همون اولاد شما رسونه اولاد خود را قتل کنید از ترس گرسنگی و یک طریقه این بود که خب ما که زنده این کسب و کار لیکن وقتی ما میمیریم اینها بدون کسب و کارن زنن میمیرن نگی اللہ تعالی اونجا پر فرمون نحنو هم و ایا ایاکم اونها را شما از نگی گرسنگی آنها کشی که بعد از شما گروس میشه شما که در جنگ ها میمیرید اون را من رسمیدم شما از گروس نگی آنها آنها را نکشی اون که فاحشه نری فواحش کارهای بی حیائی که حرام است آن آن فواحشی که ظاهر از آنها مثل لغتی این کار بی حیائی علنیه و ما بطن و آن فواحشی که مخفی یعنی زنا محرمانه و سری نه ظاهرا زنا کنی او لغت کنید خود را و نه در خلوت لا تقرب الفواحش نزدیک فاحش نری اون فواحشی که ظاهرا دانها و آنهایی که مخفی این ما ظهر من و ما بطنه بطل از فواحش فواحش تو یکی ظاهر جنفت خود را لخت میکنه میره تو خیابان این فاحشه ظاهره همه را به خودش مد متوجه این همه فاحش های ظاهری فاحشه باطنیان تو خانه اینجا دیگه برکو چرکه تو دا خانه دیگه تماتبائین و بابونه نزدیک فواحش نرید که فاحش نزدیک فواحش گناه حرام ولا تقتلوا نفسا التي حرم الله قتل نکنید نفسی را که خدا او را قتل او را حرام کرده چرا که قتل نفس ناحق او حرامه الا بالحق مگر طرف شر حق اینه که زنا کند بعد از احسان اون رد میکنی یا اینکه مرتد بشه بعد از اسلام و یا اینکه کسی را بکشه کتا دیگر تمام قتل ها لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق مگر طریق شرعی ذالکم وساکم به این چیز خدا شما را توصیه میکنه این چیز خدا شما را این چیزها شرک نکنید که حرامه نافرمانی والدین نکنید که حرامه قتل اولاد نکنید که حرامه نزدیک فواهش نرید که حرامه ما حرام بنا و قتل نفسی که خدا قتلان را حرام کرده نکنید که این اینا حرام بی اینها خدا شما را توصیه می کند وستاکم بهی لعلکم تعقلون تا شما عقل کنید و بفهمید ولا تقربوا مال الیتیم به مال الیتیم نزدیک نشید الا بالتی احسن مگر به طریقه دیبا برای خدمت مال الیتیم بیایید برای رشد مال الیتیم بخواهید حتی که یتیم برسد به قوت و طاقت خودش که مال یتیم را خوردن این آتش جهنم خورده اوف قیل و المیزان بالکش قیل و وزن خود را کامل کنید عدالت کنید اینطور نباشد که قیل کم کنید و بدید وزن کم کنید و بدید این دیگه کار کار بگید اوف قیل و المیزان بالکش لا نکلک نفسا الا وسعها ما تکلیف نمیدیم هیچ نفسی را مگر به اندازه طاقت آن نفس مقصد اینه که شما خیانت در وزن فعل اگر بالفرض وزن کردید اشتباه کردید فعلی کردید اشتباه کردید خدا که تکلیف روی اشتباه نمیگیره امدن دستن وزن و فعل شما کم نکنید یا کسانی که تجارت میکنه اشتباه میکنن در وزن اشتباه میکنن قدیم پول رو وزن میکنن در حساب اشتباه میکنن اون چیز را که اونا هیچ فکر نکنن خود خب در طاقت آنان خدا گرفت نمی کنن برای باز احتیاط هم بشه یہ توجیه نشه لا نکلف نفسا الا وسعها و اذا قلتم فعدلو وقتی سخن گفتی سخن عدالت بگی سخن توحید بگی سخن شرک نگی هیچ کسی را از مقام بندگیش و مقام علویت نبسانی ولو کان ذا قربا از این گفتار مرا گواهی ہے شاہدی ہے شوق گواہی نہیں دی دالت کنی اگر چه اون مشهود علیه رشتدارش بر علیه او گواهی شما تمام میشه تمام بشه تو چرا خیانت میکنی و و به عهد الله اوفو و عهد غای الهی را کرده ایفا کنی تمام عهدی و قول و قراری شما کلمه خاندید با خدا کرده اید این اهدهای الهی را ایفا کنید ذالکم به این چیزهایی که ذکر شدن و دستور داده شد شما را وصیت می کند الله به این چیزها تا شما گذار و تن تکیر باشید لعلکم تذکرون شما پند و ان هذا صراط مستقیم همینه که حرام ها را حرام بدانی و حلال های من را حلال بدانی. صراط مستقیم من همینه ان هذا این حرام های را حرام بدانید حرام های را حلال بدانید راه من خدا اینه که مستقیم مستقیم راست راسته در تعریف و تحریم اشیاء شما حق دخالت ندارید از طرف خود چیزی را حرام کنید از طرف خود چیزی را حلال کنید این حق را من شما ندادم این حق مال منه من هر چیز را حرام میکنم هر چیز را حلال میکنم ولا تتبیو اتخبون راه های مختلف را نبری این راه شما را فرق میکنن از جاده اصلی که جاده خدا راه شراب راه نافرمانی والدین راه در کمی وزن و قیل راه گواهی ناها این راه را نبری این راه شما را پرت میکنه از جاده اصلی لا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبیلی این راه شما را پرت میکنه از راه اصلی خدا به این چیزها شما را وصیت میکند الله بذالکم این کم کات حرفیه توت کات اسمی نکنید این چیزها وصیت میکند به آنها شما را خدا خدا شما را به این چیزها وصیت میکند او کامل بود برای آنهایی که خوب عمل می تماماً تماما الالذی یعنی کامل بود برای آنهایی که عمل می کردن و تفصیلی بود این کتاب که برای هر, چیزی که لازمی و ضروری بود و هدایتی بود این کتاب عزت موسی برای تمام انسانها علما و رحمتی بود برای قبول کنندگان تا این انسانها به ملاقات رب خیش یقین کنند خب الان دور تورات گذشت الان دور قرآن هست هذا کتاب خبرداری این کتاب بسیار عظیم و شان است انزلناه من این نازل میکنم مبارک پر از برکت هست لہذا الان تو دور تورات و انجیل گذشته فتبیو این کتاب مبارک را اتباع کنید واتقوا به بترکید از مخالفت این کتاب تاکہ شما مورد رحم قرار گیرید حکمت انسانی نے کہ شما نگید نما انزل الکتاب لئاللہ تکون این کتاب را من نازل می کنم تاکہ شما نگوید بردائی قیامت انما انزل الکتاب ولا طائفتن من قبلنا نازل کرده شده است کتاب قرآن بر دو طائفه یهود و نصارا قبل از ما و ما از خواندن آنها غافلی نمیدانیم زبان ما بانا نیست اللہ تعالی میگه من قرآن را به زبان عربی و آخرین کتاب را آوردم که پردا قیامت که شما این عذر را خدا مطرح نکنید که به تحقیق بودی ما از درس و تعلیم این کتاب بخبر یا نگید که اگر نازل کردمی شد بر ما کتاب ما می شدیم هدایت یافتر از یهود و نصارا در اقاید و اعمال پس الان آمده بینه عجیب و حجت از جانب رب شما و هدایت در اقاید و رحمت در آمال قرآنی که بینه هست از نظر دلیل هدایت است برای اقاید و رحمتی است برای آمال زجر بعد از آمدن این کتاب کافی و شافی هر کس آیات را تکسیب کرد و بدبخت چه کسی ظالم تر می تواند بشود از آنهایی که تقسیم می آیات ملکوتی خدا را در باب توحید و اعراض می کنه از اون آیات توحید ان قریب است که من جزا بده آنهایی را که اعراض می کنه از آیات ما بدترین عذاب به سبب اینکه اینها اعراض میکنه کردن یسنکون معنی یعرضون از دستورات الهی اعراض می کردن تخلیف دنیاوی هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت ان تقیر دنیوی اللہ تعالی می مشرکین مکہ انتظار نہ مگر ان کی فرشتگان عذاب یا دینار کا ضرور یا بھی حکم رب بے عذاب کچھ در دنیا یا بیاید بعضی از آیات رب که مراد طلوع شمس و غیره از مشرق و در توبه بسته میشه یوم یاتی بعض آیات رب که روزی که می بعضی از آیات رب شما تو اون روز یعنی خورشید از این طرف طلوع میکنه این آیات رب. اون روز هر که ایمان بیاره دیمانش درد نمیکنه این ایمان بعد یوم یاتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها سود نمیرساند به هیچ نفسی ایمان آن که نبوده اون نفس ایمان بیارد قبل از طلوع آفتاب قبل از طلوع آفتاب از نسبت مغرب یا نبوده کس کند در ایمان خودش خیر حالا ایمان داشته خیر انجام نداده حالا در خیر هم بسته میشه در ایمان هم بسته میشه در خیر هم بسته میشه قل انتظرو مزید برای تعدید بگو پیغمبر شما انتظار بکشید که ما هم انتظار بکشیم شما انتظار بکشید برای نابودی ما و ما انتظار بکشیم برای نابودی شما ببینید در پایان چی میشه ان الذين فرقوا دينهم به تحقیقان هایی که تک تک کردن دین خود را و کانو شیعه و دست دست لفت من هم فی شما که دارند این که شیعه شدن دست دست شده شما از اینها نیستی وانا از شما نیستی انما امرهم الالله شیعه به معنی گروه ها شدن شیعه شیعان جمع شیعتون گروه ها شدن شما از آنها نیستی انما امرهم الى الله وہ معامله اینا خیلی جانیه به طرف خدا باز خدا خبر میکنه آنچه که اینا عمل کن من جا بالحسنه هر کسی حسنه انجام بدهد و بیارد تو فله اشر امثالها ده برابر اون حسنه ما بهش میگیم و من جا بسیعت فلا یجزا الا مثلها هر که بدی بکند جزای همون یک بدی بهش میرسد یک بدی ده بدی نمیشه هر آر سیارا فلا یزا اللہ مگر مثل همون و هم لا یظلمون همه اینها یک ذره ظلم کرده نمیشه حسنات کسی به پای حساب نیاید این هم ظلمه سیعات مضاعف بشن این هم ظلمه هر دو صورت ظلم منفیه پیش خدا جزا داده نمیشه مگر مثل همون سیعه و یک ذره ظلم کرده نمیشه که اضافه بر سیعه عذاب دیدن اعلان اول قل از اینجا چند اعلان خدای عزوجل از زبان پیغمبر در پایان سوره بشونید در پایان سوره معایده که مسئله توحید را در بود شرک فعلی و شرک اعتقادی و در بود شرک اعتقادی و فعلی در سوره انعام بحث شد الان چند اعلان اعلان اول قل اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم بگوی پیغمبر ہدایت کرتے من رب دلائل صلاح سے اگلی نقلی وائے بطرف صراط مستقیم یعنی ان ان انجا بد مستقیم مبدل میں ہو دینا قیام ملت ابراہیم حنیفہ بدلے رب من ہدایت کرتے بے صراط مستقیم یعنی بھی ایک دین بسیار مضبوط لم یتغیر یعنی آئین ابراہیم خلیل اللہ فهمیدی؟ سرات مستقیم دین مضبوط دینی که لم یتغیره اون هم ملت ابراهیم حنیف هست آین ابراهیم خلیل الله ابراهیمی که از تمام باطل اعراض داشت حنیف بمعنی مائل الالحق و مورد ان الباطل ما کانه من المشرکین ابراهیم از شرک کنندگان نه صوت جنسی دینا خب اعلان اول اینه که من رب سرات مستقیم هدایت کرده او خب اعلان دوم اینه قول خب بگو فرائضی که به عهده پیغمبر بودن بگو پیغمبر این صلاتی و نسکی نماز من یعنی عبادت بدنی من از سجده و رکوع تواف انگا و نسکی عبادت های مالی من قربانی وغیرہ گرفته و بھایا یا زندگی ہر لازے زندگیم و مماتی هر لحظه مرگ من لله به خدا اختصاص دارد که رب عالمین است به خدا اختصاص دارد چرا رب العالمین است اللہ تعالی شریک ندارد نه در عبادت من شریکی دارد جانی و مالی نه در موت و حیات من خدا شریکی ندارد همه چیز من به خدا اختصاص دارم و به ذالک امرتو معمولیت من پیغمبر هم همینه که من همه عبادت های جانی و زمانی و مالی را دو اختصاص دارم موت و حیات من دو اختصاص دارم من زنده هم برای خدا میمیرم هم برای خدا من برای دیگه چیزی زندگی من نیست سبحان و انا اول المسلمین من موافقه این حکم خدا اولین کسی هستن که تسلیم شده اعلان سوم قل اغیر الله ابعی ربا آیا غیر خدا را من رب طلب کنم بعد از وضوع حقیقت توحید حالا ظهور رب هر شی من غیر خدا را حاکم قرار میدم حالا او اختیاردار هر شی کس نمیکند هیچ نفسی من بر علیه خودش هر گناه نفسی نفس بکند بر علیه او هست نیکی کند برای او هست و خب کل فردای قیامت هیچ کسی بار دیگری را نمی کنه حمل کند لا تدر وازنتون کنید اخرى حمل نمی کنه هیچ نفس حمل کننده حمل نفس دیگری را ثم الى ربكم مرجعكم به طرف پروردگار شما رجوع همه شما و شما را خبر می کند که بودی شما در حال اختلاف می کردید با هم دیگر هو الذي جعلكم خلائف الارض الله تعالى شما جانشين جانشین کرده در زمین و رفع بعضکم فوق بعض شما جانشين در زمین و صد سال قبل ساکنان زمین دیگر بودنه ساکنان ظاهران صد سال قبل دیگرانه برید از ساکنان صد سال قبل ظاهران بپرسید از ساکنان صد سال قبل تهران بپرسید خلقی واقعا یک صد ساله باقی مانده حسن دارد رسالت این ایچ الله شما را جانشین زمین کرده دیگران را برده مالکان اول را صاحبان تخت و تاج و کسی را پدران تاجدار را برده و دیگران را پدر کرده و رفع و فوق درجات و بلند کرده بعض شما را بعض دیگر درجات غیر اختیاری از نظر پست از نظر مقام از نظر مال باز را بارای باز دیگر کرده غرق این رفقت اینه که امتحان کنه شما را در آنچه به شما داده شما به قضا و تحکیم خدا راضیار کیدین ان ربک سریع اقاب رب تو سریع اقاب برای کسانی که باز نمیانند از آمالهایش و رب تو البته غفور رحیم است برای کسانی که ضعف دارند غفور رحیم برای کسانی که کاملا جنت میدن الله سبحانه و تعالی شما را آفریده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين